C'est pas chez nous que tu vas trouver l'amour. En 4 x de les petits guettes au carrefour. T'auras le brassard si tu fais preuve de bravoure. Si t'es bavard, sache que les murs ne sont pas sourds. Petit verre, Jette le sac et cours vite, ce monde est speed, le boss est méchant. Si tu veux pas mourir jeune avant d'emmener ta meuf sur les champs, toi qui la voulais tellement. Quatre sorties de peau de gros gens, avec un paquet d'argent, pour ensuite rentrer dans les rangs et t'occuper de tes parents. Mais non, on prend, on donne, on prend jamais. Mais non, si demain tu prends, ils voudront te canner. Ouais, non. Je veux pas le monde à mes pieds. En jet privé, je veux le survoler. Les voir d'en haut ne me fait pas kiffer. Si je les vois plus, là je serai satisfait. Je veux pas le monde à mes pieds. En jet privé, je veux le survoler. Les voir d'en haut ne me fait pas kiffer. Si je les vois plus, là je serai satisfait près chez nous que le malin se ravitaille. Garde ton âme même si t'es sur la paille. Si t'as le choix, pourquoi vouloir du sale C'était mignon, pourquoi faire la racaille Petit, fais attention, et allez condés. N'écoute pas les rappeurs, leur tralala, c'est tous des mythes. Tout ce qu'ils veulent, c'est ses faire de l'oseille, quitter le d'eau Avec un paquet d'euros, comme toi. Mais bien la mif, quitter la haise Comme toi Dehors ça tire, faut sauver ses fesses Comme toi J'ai des douleurs internes, il me parle des matos Tu te retrouves dans la merde, il n'y a que des fantômes Même pas humain, pas un atome Je pas le monde à mes pieds En jet privé, je veux le survoler les voir d'en haut ne me fait pas kiffer. Si je les vois plus, là je serai satisfait. Je veux pas le monde dans mes pieds. En jet privé, je veux les survoler. Les voir d'en haut ne me fait pas kiffer. Si je les vois plus, là je serai satisfait.